Bor, bor, bor, jó a bor, reggel délben, este is uzsonnakor. Ez a jó bor, tessék, Jézus dicsértessék, rá, rá, rá, váljék egészségünkre, aki iszik belőle, ez a jó bor.